mwanafunzi ana sura yake mwanafunzi wanafunzi wavai majazi jazi Arsenal sibini nini hadha la alikum talib ilm sikia talib ilm ka lake ni kanzu ndio talib ilm huyo talib ilm wavai ban talib ilm anyoi punk talib ilm wavai sbal hii talib ilm anyoi ndevu ha talib ilm azembei طالب العلم اتلوي صلاه طالب العلم انا ركع بيدي قبل الفجر طالب العلم انا قبلنا بعديه طالب العلم كنا وتر طالب العلم كنا قيام الليل طالب العلم كنا قراءه القران كلا سيكو ينو طالب العلم لكن طالب العلم حتى كان avae masruali tu تو تاني huko na buruza طالب سي طالب hiyo ni talib ilm sasa kuna kitabu kinaitwa adabu talib ilm adabu za mwanafunzi anakuwa vipi shehe mnasema kitabu chake kitabu ilm kitabu cha elimu mwanafunzi anakuwa talib ilm ma kitabi mwanafunzi mmoja na kitabu chake talib ilm ma mudarrisi talib mmoja na mwalimu wake talib ilm ma zumalaihi talib ilm na marafiki zake na kadhalika na vinginevyo hasa hii ni talibu ilmu eh kanu yataalamuna aladab la talab alilm maulama walikuwa wao wanasoma adabu kabla kutafuta elimu kifu utakujaje katika elimu kujaoga eh uja katika Qur'an nywele ziko hivi hujaoga hujapiga mswaki umekuja hivyo Anataka ماذا madha tafuta. Eh, lazima utalib ilmu uwe msafi unapoingia katika majali. Hasa kama mathalan salatu al-asr unakuja hapa hakuna mwanafunzi. Aisha. Wewe. Ha? Hapa mimi nimeingia hapa kuna mwanafunzi hapa. Wako huko sijui. Talib utakana kuwa hapa. Ndio talib ilmu. Si unakuwa unaingia hapa unakuta tu shule hapa. Wewe. Talib ilmu analipiza rakaa. Anaishi hapa juu hata nilipiza raka na niishi hapo mnatoka huko nakuja kuswali safu au eh eh talib ilmu huyo talib ilmu analalamika hapa ah, sijui wewe eh, talib ilmu analalamika sijui hii sijui sijui chakula sijui nini sijui talib ilmu analalamika analalamika wanafunzi talib ilmu analalamika analalamika nenda nini damaji uone huko nenda Madina uone huko tena hata huko damaji yenye chakula nini kidogo walalamiki mtu anavaa mpaka nguo zimechanika shafi ngikuja na koti yake huku imechanika huku umetoka Yaman huku sasa talib yeye analalamika sasa hivi eh analalamika shekhi anataka kuzunguka sasa sijui yani jali yatlubu al au jali yazuru madina tatriba shekhi eh alikuja kutafuta elimu ama alikuja kuzunguka Thriva wanawahia eh ماذا في أثريبة وماذا في وماذا وكم إحمار الموجودة في المدينة شيخنا ما جيت لهذا يا أخي أنت خرجت هناك لطلب العلم اطلب هكذا يعني utakuta utakuta kama mathalan mkujapo لاجل الطعام طعام unaenda kucheza choo kwa kuisha ايش manfaatu eh ايش manfaatuhu ha mwanzo katika mtu ambaye ni mwanafunzi talib Allah yakula kathiran asile sana kidogo thumma aidan an turiya nafsaka raghba huwa na raghba na talabu alilm sio na zembea na ile eh unaku shekha atawaambia story utongo vile walivyokuwa huko utashangaa Kupata habari ya huko ilikuwa mara ya kwanza ilikuwa vipi hapo maji kwa kila kitu mustarehe wa raha wa kadha. ya ثم بعدين زيارات وجوه شيء ها كان المفروض يعني ان تبكي تقول اخي يا اخي mbona Qur'ani muda wake mchache sana hivi kama المفروض تقول هذا kama المفروض ان تقول mbona muda wake ni mchache hivyo bwana si siongezwe muda hiyo ndo talib ilmu anatakana yasema hivyo si aseme muda ni mrefu kwa atakana aseme muda uongezwe ilikuwa atakana hivyo si aseme muda ni, ni mrefu ungesema bali muda uongezwe هكذا ساعة مدة يعني هذا ليس بطالب العلم ليس بطالب نحن كنا نطلع العلم بعد المغرب بعد العشاء إلى الخامسة حاجة عشر ستنازع بين بعد المغرب إلى العشاء إيش عندنا سنين بقى سنة ما في أحد يبكي لا أدري إيش إيش إيش طالب العلم لا يشتكي طالب العلم أنا شكاوى طالب العلم يصبر usbir kama sabara ulul azm min ar-rusul subira walivyosubiri mitume hakadha sabaru wanalu walisubiri wanalu lakin idha kunta la tasbir lan tanala al-ilm wal-ilm la yunalu bi rahati al-jasad kabla ya ibn kathir anasema ya kuwa elimu ipati kwa raha ya mwili uweze kuwa hafidh al-Qur'an unalala unalala kuanzia subuhi mpaka mafajr wewe utatoka kwa nani nani atakupatia hadi juzu 30 umelala usiku yote zitaingia kwa nini umelala mpaka alfajiri juzu 30 zitaingia kwa nani zitaingia lini hizo hazizi takana juzu yako amma urudi nayo بس خلاص تفرحون تمرح وكل شيء